Ozon terapio Dum la lasta iardecoi, oni audis cae legis multe pri ozono, aparte pri la ozon tavolo, au ozona tavolo, cae la ozon truo. Cio estas ozono? Tri atoma moleculo de oxigeno, O3, cae gaso consistanta el tio moleculo, ozono estas chemia combinajo entenanta tri oxigeno atomoen, O3. Ce cutimae condicioi, ozono emas malcomponigi al du oxigeno, O2. Atmosfera ozono FORMIGIAS pro ago de la suna lumo sulla oxigeno. Cio estas ozon tavolo? Stratosfera tavolo relative riccia je ozono, tiu sorbas la curt ondain ultraviolain radioin damagiain alla vivuloi. Tio estas ozontruo, loca manco de ozono en la ozontavolo. Pliae informoi legeblas en la Esperanta Wikipedia. La ozona tavolo estas parto de la stratosfero, kiu entenas ozonon en grave pli granda quanto ol compare in suba troposfero. Tio fortenas la ultraviolan sunlumon dangeran alla multo de vivajoi. Pro la liberigado de fluor, clor, carbon, hidrogenajoi, foco, coho, dum la 1970 iaroi, la ozona tavolo comencis ectitiam tiam malcresci, principe super la Arcto cae Antarcto. Tamen, lau la titolo de citio articolo, mi ne volas paroli pri tiu temo, sed pri ozon terapio. Ancao tiu termino trovidjas in PIV, u donas la jenan explicon, au difinon. Terapio per mixajo el oxigeno cae ozono. La german lingua Wikipedia articolo pri ozon terapio comencijas jene. Oni nomas ozonterapio plura in contestata in procedo in della alternativa medicino che qui oni usas la gason ozono tri atoma molecolo de oxigeno O3 la desinfecta antisepsa effico de ozono estas considerata scienze provita sed pri specifae curats efficoi mancas scienze controllebla e provoi En la reteo de la Brasila Asocio pri Ozonterapio legeblas la ci suba difino de la metodo. La ozonterapio esas tecnico che usas la divers manieran applicadon de mixaggio de la gasoi oxigeno cae ozono por curatsa et celoi. La medicina ozono ciam estas mixaggio de ozono cae oxigeno. Pri la historio trovigas in la menciita reteo la sequae informoi. La gaso ozono estis malcovrita in 1840 de la germana esploristo doctoro Christian Friedrich Schönbein, quiu perceptis apartan odoron ciam oxigeno este submetita al electra malchargio. Ciar tio ocasis ciam, li nomes la gason ozein quo in la greca signifas tio quo odoras. In 1857, la fisicisto Dr. Werner von Siemens disvolves la generatoron de altfrequenzo, quo estigas ozonon pere de electrae malchargioi in oxigenae atomoi. La curatza ozonterapio estas usata ecte la decnaua iarcento la unua studoi estis farita in Germanio. Comence la terapio estis usata por lucti contra la agado de bacterioi su la homa hauto. Dum la unua mond milito, 1904 gis 1908, germanae cae anglae curacistoi usis ozonon por tracti vundoin de soldatoi vidu quelcan informoen pri la uso de la ozonterapio en la mondo. Ancora lau la menciita retpagiaro. Nun tempe la ozonterapio estas agnoskita de la san sistemoi de Germanio, Svisio, Austrio, Italio, Cubo, Ucranio, Russio, Grecio, Israelo, Egiptio cae Australio. Cae gi estas usata in dectri substatoi de Usono en la plei multo de tiui landoi, la san asicuro pagas la ozonterapia in tractadoen. En Europa, circa o decvin mil curacistoi usas tion metodon nun tempe. En Germaniu, cio jare estas faratae sep milionoi da tiai terapioi. In la 1980 jaroi, la Germana Curaza Societo pri Ozonterapio mende studon por taxi la sendangerezon de la ozonterapio. En la esploro partoprenis 344 curacistoi, practicantoi de la terapio, cae 384.775 malsanuloi, cae estis faratae 5.579.238 mil tractadoi nur in quartec occasoi oni perceptis malgravaen crom efficoin, tiel che la ozonterapio estas ectitiam considerata una e la plei securae curats metodoi. Lau la Brasila asocio pri ozonterapio, la medicina ozono povas esti usata interalie in la tractado de problemoi del sango circulado, quelcae malsanoi cae condicio de maliunuloi, malsanoi causitae de virusoi, exemple hepatito, herpeto cae zostero, infectitae au inflamitae vundoi, civi malfacile cicatrigias, exemple divers tipae ulceroi cela cruroi, risco de gangreno, colitoi cae aliae cronica intesta inflamoi, brulvundoi, herniae lumbalgio, articae doloroi causitae de cronicae inflamae malsanoi. In Brasilo la terapio ancora ne estas oficiale agnoscita, sed gi estas nun discutata de Comitato pri Sociae Aferoi de la Senato. In 2015, la Federazia Consilio pri Dentcuratia Medicino regularigis gin, cae ecte tiam la dentistoi raitas usi gin dum quelcae procedoi. El tiro de dentoi, tractado de la dent radica ducto, tractado de gingivito.